Mph pridan. Manouz, M a n o u s e. Kòman w te fè gen pote tit sa? Se papa m ki te siyen m. Apre sa, mwen se pitit papa m. M siyen menm siyati fanmi m. M fè yon an la e pandan pandan papa m te mouri epi m te vin pote ti tan manman m. Ti papa w te mouri. Avan m te fèt. Èske w ka ban m dat nesans ou? M gen 15 an. Ou gen 15 an. E ki kote ou fèt? Tibo. Tibo. Si yon moun ta bezwen konnen Tibo, èske ou ka banm kèk eksplikasyon si yon moun ta bezwen konnen Tibo? Si yon moun ta bezwen konnen ti bou. Yon moun ki pa zòn nan. Ki ta bezwen konnen ti bou. Èske ou ka ban m kèk eksplikasyon? Si gon moun li rekonèt. Li jwenn ansanm ak yon moun nan. Kò li jwenn ansanm ak yon moun nan lanbè. Li pa konnen ti bo li bezwen konnen ti bo. Lap mande moun nan eske li ka esplike li kote pi fèb li ale ti bo. E ki kote ki rele lanbè a? Lanbè anba a nan site bò. Ki kote ou ka pase? Eske lanbè a twouve pòtoprens nan depatman pòtoprens? Non non nan depatman nò. Depatman nò. E nan ki komin li twouve? Komin milo. Milo ok lè wap prale milo ki kote ou pase. Lè wap prale milo ou pase si se wap soti tibo ou pase ou pase goran ou pase lanbè ou pase dèskotyè ou pase lekirye. M konn tande kafou yo m konn konnen se lè yon gran paran mouri yo te rete tou pre kafou a konnen yo di w kafou kote kafou kote ma son moun yo te rele ma ki te rete la apre sa yo bèy pote ba kafou a pote non a moun nan. Ou pa viv avk Rose kout tan ou t kout ou pran du bwe epi ou vini pase la tubo epi ou pran du kòs. Ki kèk bagay kle, kèk referans kle ou ka di moun nan si ale si pou yo di kòs tèl kote tèl kote depi rive la pou se di kòs li ye. Èske w ka banm kèk referans kle ki sur Ki aktivite paran w fè? Èske w ka ban m kèk ti aktivite paran w fè? Pase yo lekòl, yo bezwen ba w manje pou w viv, dekwa pou w pran swen w. Èske w ka di m ki aktivite paran w fè? M ka di pou manman m paske m pa t rekonèt papa m paske papa m mouri depi lè m gen ennan m pa t rekonèt li. Manman m se yon kiltivatris. Sa sa vle di lè yon moun ap fè kiltivatè? Sa sa vle di? Li fè jaden, li plante bannann, li plante mayi, Plante pwa, tout bagay sa yo. Sa ta vle di plante mayi, plante pwa. Kòman ou plante yo? Kon ki preparasyon ou fè pou plante yo? Ou sakle tè a, ou tann lapli tonbe, ou fouye twou pwa yo, apre sa ou pale moun pou ede ou kouvri yo, ou mete 3 grenn nan chak twou. Ou mete 3 grenn. Eske, ki sezon? M konn tande moun ap pale de tè sezon, men ki jaden ou ka fè Kisa w konn fè kòm aktivite lakay ou? Sa vle di sa m konn fè anndan kay la? Travay oubyen? Di m tout sa w konn fè anndan kay la. M konn bale, m bale lakou, m bale kay, m lave kay, m lave veso. Sa vle di m fè menaj kay, m ranje kabann, m fè tout bagay, m bay nan dlo, m fè manje. Èske ou ka rakonte m kòman ou konn fè yon manje? Kòman m konn fè manje? Ok. Kòm m deja lave tout veso, tout veso deja pwòp. M sanble dife, m pran recho. Kòm isi a nou pa asidaman itilize chabon. Se bwa Nou deja chèche bwa mete la nou sanble dife Nou mete bwa nan dife nou mete bwa pen Nou pase alimèt nou sanble dife a Apre sa nou pran chodyè nou mete lou si se diri wap kit. Ou mete lwil la sou dife, men ou deja pile tout epis bare. Apre sa lè lwil la cho mete epis. Apre sa, ti sak pwa ou pase pwa a nan lwil, nan bèy lè w fin fri nan dife a. Si se diri konsa ap kit diri blan. Konsa ou pa gen anyen pou w mete ladan. Ou mete, lè w fin fri bagay yo, ou mete dlo. Lè w fin mete dlo, kite dlo, ou mete di sèl. Ou kite dlo a bouyi, ou mete magi, ou kite dlo a bouyi, apre sa ou mete diri a, lè dlo a fini, ou toufe, lè l bon separe ou manje. Li a ki lè ou konn leve maten w? Le maten, le maten m leve a 5 è, m leve m etidye, Lè m fini, m fè travay nan kay la. Apre sa, m fè twalèt mwen nan kou setè. Ok. E. Makendy, ki kote paran w fèt? Yo fèt Dikòs. Yo fèt Dikòs. Ki aktivite paran w konn fè? Komès yo te konn fè. Sa sa vle di komès, fè komès? Bon, yon moun, yon moun ka ka li, li achte bèy an gwo, li vin revann li an detay ansanm ak lòt peyizan an, aprè, aprè li fè benefis, aprè li fin fè benefis, li retounen li achte ankò revann. Yon moun ka ap achte revann an gwo. Ou pale de benefis, kisa sa vle di benefis pou ou? Benefis, sa vle di si w ta achte yon bagay pou 10 goud, Epi ou vann bagay la pou 15 goud. Sa lè ou vin soti ou vann ou fè yon benefis de 5 goud anwe bèy la. E kòb yon frè ou byen? Yon frè. Èske ou ka pale m de frè a? Kisa frè a fè? Se lekòl? Bon, yon ti frè m gen li lekòl men li pa ka fè gwo bagay li ko travay. Se sèl lekòl li ka fè sèlman ale lekòl epi li vini li chita manje manje. Ki klas yap fè? Sa ap dezyèm ane kon. E sè konbyen sè ou genyen? Yon sè. Yon sè. E ki aktivite ou fè pandan yon jounen? Aktivite bagay m fè sèlman mache, monte nan mòn, apre m al kabrit. Desann chita bay blag apre se si yon gang voye m m ale. Ou pa ale lekòl? Non m ale lekòl. E sa sa vle di ale lekòl pou ou? Ale lekòl al di wè aprann wè aprann bèy lè ou te ou te ne ou pa te ne ansanm ake ak yon moun bèy pa di mwen m ne m ne ansanm avèk lang kreyòl la m ale lekòl m al aprann fransè. Sa vle di ou konn pale kreyòl trè byen? Non, avrèdi li gen moun ki andwa pale kreyòl, yo pa ka ekri kreyòl la, men mwen m pa di m pa ka ekri kreyòl la paske se pou sa m ale lekòl. Bon, ou di m ou ale lekòl, ki kote ou lekòl? Lekòl Sent Kwa de Diyou a. E distans lakay ou, konbyen minit ou pran Pou ale lekòl, e kòman w ale? Èske sa pye, èske sa bisiklèt, motosiklèt, machin? Pou minit, m ka pran yon minit paske se dèyè lekòl la m rete, men sa pye anlè. Lè w ale lekòl, èske se ou sèl k ale lekòl? Mwen sèlman. Ou pa gen zanmi? Non, zanmi m gen an, yo pa menm kòt ansanm avè m. E lè w rive nan lekòl la? M kapte zanmi yo. Ou kapte zanmi yo. Èske ou ka pale nou kèk blag e kèk bagay ou konn fè ansanm ak zanmi yo? Bon, blag nou konn bè menm se lè nou bè yon blag nou pase bè de fè rizib, fè lòt rizib a timoun. Epi bè nou fè menm depi ou bè rekreyasyon se chita etidye. Chita di di men ou pa janm ou konn bay blag? Èske ou ka rakonte nou yon blag oubyen yon istwa? Bon an Ayiti menm istwa nou pratike se bouke ak ti malis. Rakonte nou yon istwa. Vwala, se te yon jou Bouki ak Ti Malis, Bouki t ap kit ze. Kounye a, Ti Malis t ap kit ze, Bouki te voye, te bezwen ti dife epi te sanble dife, epi li voye Bouki nèt, yon pi, yon pitit fi li, lakay Ti Malis, de yon, yon ti dife. Lè Bouki nèt rive, li di, Ti Malis, papa m te voye m chèche yon ti moso bwapen, limen. Pou viv an Ayiti e ti mal e boukinèt menm li te wè ti mal se ta kit ze lale lè ti mal bay bwa dife a lè rive nan wout la li etènwi epi li retounen ankò li di bwa dife a mouri bouki menm e ti malis menm li bay li bay yon lòt bwa dife ankò epi lè retounen E li te etèn bwa dife a. Ti Mali di, Pote, m konnen se pou se pou ti ze a wè mak kit la ki fè w ap etèn bwa dife a konsa. Kounye a li bay ti kal nan men l. Epi li epi ben yon moso bwa dife, li di, m konnen bwa dife sa a li djanm, li p ap tenn. Ti Malice, Pi vre ze ke nèg. Ti Malice te gentan fin bay ze ti kal ki te rete li voye ba Bouki, li di Bouki si li te gen ze menm jan ansanm avè l, ya pral on kote. Apre Bouki menm cho li pa ka tann lè a rive epi ale. Epi li tonn ankò. Li chante koukouloukou koukouloukou. Kounya men ti Malis te konnen vwa misye epi li te di li poko jou tann lè lè lè a rive map al. Apre jou a te vin rive, lè a vin rive y ale. Lè rive yo te rantre nan yon chan epi men son chan an son kay epi poul tou sèl. Yon yon chan yon kay poulaye. Poul tou sèl men ak anpil ze. Epi ti mal sa li pran 3 ze nan men. Bouki menm yap plen sakè, yap plen sakè, li fin plen sakè, ti mal li di, ann ale, li pa vle ale. Apre ti mal li di anben mwen male, lè ti mal li soti frape pòt la bou! Kounye a chyen kite nan lakou a pran jape, tout moun leve, epi ti mal is menm i gentan sove, epi bouki menm rete, epi yo kenbe, yo bat li, apre. Yo bay yo bak li apre lè yo lage y ale epi li di li di ti malis ou pa te pou fè m sa se bon zanman m ou ye lè fini. Sa tap pale de pòte. Lè w di moun pòte, sa sa vle di? Ay pòte vle di sa di yon moun ki an vorasite sa di yo moun nan yo bay yon manje li fin manje li te ka vle gen lè l a pase bay yon lòt. Eyo Eyo Èske ou ka di m konbyen minit ou konn pran pou ale lekòl? Kòm jan Makendy di a, se menm kote nou rete. Se dèyè lekòl la nou rete. M ka pran omwen, kòm mwen se timoun ou konnen, ti chèlbè. Lè w ap mache, fò w gon ti chèlbè pou w ap kraze w anvan w rive nan lekòl la. M ka pran w de minit. Kòm Makendy, lè a prale se kouri kouri. Mwen m mache dousman. Bon efò nan ranje ti rad nan wout la avan w rive. M ka pou 2 minit. Ou gen anpil zanmi nan lekòl la? M pa gen twòp anpil zanmi. M gen yon ti zanmi nan lekòl la, men se menm kote li tate m, li kay an, li kay li. Sa vle di nou alèz lè n ap lè n ap prale lekòl nan Sa w ka di m kòman w konn viv lè w nan lekòl la, anndan klas la, lè yo bay rekreyasyon an, kòman w konn viv? Rakonte m kòman w konn viv. Ansanm ak li. Lè n ap sot lekòl, lè n ap prale lekòl li vini benyen. Kòm mwen konnen cheve m anpil li pa ka ranmase yo, m oblije benyen tèt an, m benyen l. Apre sa n al benyen ansanm nan rivyè. Apre sa n ale li mete rad, lè m ap prale m rele l, n ale lekòl. Lè nou anndan klas la ou konnen depi se lekòl w ale, Tout moun ou met on on pli nan figi wou paske se pa jwè jwè. Son bagay wè ale ou ale pou pou prepare yon bagay demen. Sa vle di lè w nan klas la tout zanmi w te gen ou pa ou zanmi ak yo wi men lè w soti deyò a non w alèz. Evon andan klas. Se lekòl ou vini wap re nan se konnya pou wap rele sabin pou wap re nan ey pale ansanm avil sa vle di sa pwofesè ap fè men lè lè nou nan rekreyasyon sim gen 5 goud m ale me achte nan yon machann si m achte pou m achte pou 3 goud pou mwen m pey 2 goud lèy gen li menm l achte pou si gen 10 goud li konn banm 5 goud. Se yon ti pitit ki t ap viv lakay marenn li, yo te rele l Ti Soufri. Men manman l te mouri, papa l te mouri, li t ap viv lakay marenn li. Men marenn nan te viv di ansanm ak li, sa vle di, tout travay nan kay la, se li ki pou fè, lave veso, lave kay, fè manje. Epi lè li fin fè manje, depi se diri, vyann, sòs pwa li fè, li pa bat ti pitit la manje nan manje yo. Sa vle di, Ti pit la i pa prank pou moun menm i bay i bay 2 goud ou konnen ti istwa sa son ti istwa lontan li achte yon ti god demi god e may moulen ak e yon tèt aran pou i kit ti manjè i sa vle di manje wi fè a pit la pa ka manje nan ri chak jou se konsa yon lè li kite ti pit la lakay la kounye a i kite yon panye ki gen 5 zoranj Kounye a apre sa ti pit la di i gran goumen i pa kite anyen depi i bay pit la fè manje a sa vle di se lè i vini pi i bèy 2 gout piyèy fè manje li pa pou pran nan manje sèl di sèl la pi goute ladan li pa pou pran nan manje i bèy fè a kounye a la apre sa yon jou ti pit la gran gou i bèy fè manje a i pa ka manje ladan kounye a pit la wè 5 zoranj yo nan panye a Li di, Jodia li map repran yonn nan zoranj sa wi, paske m grangou, depi maten map travay. Konnya ti pit la ale li pran yon zoranj, li kale, li fè li pa tranch. Sa vle di li pa koupe de bout, li fè an tranch. Li se li manje 5 tranch ladan, kòm m pa konn konbyen, m pa tèlman kontwole konbyen tranch yon zoranj gen. Konnya li manje 5 ladan. Li kite 2 pou marenn nan. Genlè se 7 e tranch zoranj lan te gen. Kounye a apre sa, li pran tout grenn zoranj yo, li sere anba trè cheve. Cheve gen nan tèt li. Kounye a apre sa, lè marenn nan vini, li mande, Ti Soufri, sa k manje zoranj yo? Kounye a Ti Soufri di, Mwen wi marenn. M te grangou, m te wè te gen 5 zoranj la, m te manje yonn ladan. Kounye a, li bat ti pit la, li bat ti pit la, kounye a li mete deyò gwo lannwit bò 6 zè. Kounye a ti pit la ale nan simityè kote manman y te tere a, y kriye, y di, O manman, si w te la m pa t pase tout mizè sa a, ou pa kite yon ti kal tè pou mwen, ou pa kite anyen pou mwen. Kounye a, kounye a y kriye, kounye a dòmi pran y sou tonb lan, apre sa y dòmi. Nan demen si Dye ve, y wè yon ti pye zoranj, yon grenn zoranj nan sa w te sere nan trè cheve la, Tonbe ate epi leve, li fè yon ti pye zoranj. Men ti pye zoranj la ap grandi tanzantan. Kounye a apre sa li di ti pye zoranj grandi, grandi, grandi, ti pye zoranj grandi. Apre sa ti pye zoranj lan grandi. Apre li di ti pye zoranj fleri, fleri, fleri. Men se espri a manman wi ki fè tout mèvèy sa yo pou ti pit la. Kounye a ti pye zoranj lan vin ap donnen, ti pye zoranj lan fè fwi. Kounye a, li keyi, li keyi senk zoranj, li pote ba marenn nan. Kounye a, lè li rive devan pòt la, epi marenn nan te chita. Epi li di, Kote w sot sot ak zoranj sa a, ou sot vole a, ou pa gen tè, kote w jwenn yo? Kounye a, manman an ale, e, e, marenn nan ale, epi li ale, epi li pran zoranj yo nan men anpit lan, epi pandan y ap pran zoranj li, epi tou tonbe, epi li mouri. Epi, marenn nan pa t gen pitit. Tout byen yo rete pou tifi a li menm sèl anndan kay la. Se lè te rive se istwa sa m plis konnen. Ah se bèl istwa sa. Bèl istwa wi, se te bèl istwa. Mwen konn chante bèl chan anpil. Ou konnen istwa sa ou menm? Wi. Bèl istwa sa. Wi. Nou fèn renmen switi, nou pa bwè ji sitwon, tout sa se istwa kilti peyi nou. Di yon mo, di yon mo, di yon mo, Granmèt, si w pa wè kilti n ap disparèt. Di yon mo, di yon mo, di yon mo, Granmèt, si w pa wè kilti n ap disparèt. Menm fason nou mache ak fason nou pale, tout sa se istwa kilti peyi nou. Vwala ke se te yo ki te fè, vwala, se te yon ti nèg ki pa t gen manman, ki pa t gen papa, men li te vini veye, li te gen yon ti nonm ki nan lòt bò tè an, men sa li te fè, se manch a ou li te pran, li t ap travay latè, epi se men se patat sèlman li te, li te plante. Kounye a pandan li plante patat la, li gen yon rèn ki te rete bò kote te plante patat la, lè n ap pase, li mande ti gason an yon patat. Ti gason an pike yon ti bout bwa, li rale patat la, li bay ti, li bay rèn nan, men li di rèn nan, lè li bouyi patat la epi li bay ladan. Rèn nan di wi. Kounye a epi, rèn nan menm ale, li bouyi patat la, li rele ti gason an, li ba ti gason an ladan. Men tout sa, wa a pa te la. Lè wa a Ou wè sa, lè wa rive, li wè ti gason an lakay la, epi li chante yon chante. Li di, Sè m wa, e, e, m bliye chante a. Epi, li chante yon chante, epi li ale epi li pran ti gason an, li tiye ti gason an, chans pou li, epi chans pou ti gason an, kote li te pase, li pase ansanm ak yon ti bout bwa, li te rantre patat la, epi li ale li ba. Wa wonk tout an kou ti bout bwa a, wa tonbe, li tiye bwa a, epi li pran wa la vin yon sak, li jete, epi li pran dam nan pou li, li viv ansanm ake dam nan nan kay la. Ou pa sonje chante a? Non. Bon, èske ou ka di m, pandan ke w t ap viv, depi w te fèt jiskoulye a, ki bon bagay Gon moman kote rive ou te santi ou ap viv vrèman. Yon jou, yon anbay ki te rive ou te santi ou anfòm, ou santi ou kontan. Mwen sa m te ka di, petèt nou Ayisyen, nou toujou an dekouajman pase nou vle a nou pa janm bon vre. Men nou Ayisyen nou toujou gon fòs, se lè gen fèt epi nou toujou gon ti kè kontan men apre fèt se lamizè. Humm ou pa te yon bagay ki te rive w te santi w yon moman ou te santi w dans le bien ou te menm bliye si te gen lamò. E petèt e nou te e gon bagay nou te e World Vision nou te al òganize pou nou epi li te òganize yon e 15 mars 2006 2007 15 mars 2007 e li te fini 4 4 me 2007, men se 4 me a nou te rive nou te ranpòte yon gran viktwa, men se lè sa kè m te plis kontan. M pa pale ki bagay non. Yon fès ti jeni. Sa sa vle di fès ti jeni? A di, fès ti jeni son, an nou di yon konkou, konkou petèt plizyè moun ka ale nan yon bayèy men se yon. Se yon moun pou ki gen. Èske nou dwe ou mèt kontinye? Non. Epi, pa, pa egzanp, pan, nou te, yo te fèy pa lekòl, nou te rive, nou te, bè, nou te, premye match nou, nou te pèdi premye match la, epi nou te, nou te di premye souf a souf, men, se, dezyèm souf ki souf, epi, Nou te pran fòs nou toujou, nan monte, nou rebat, nou revin rankontre 3 ekip, nou bat ekip la, apre ekip la ki te bat nou an, nou rive nan fin nan lakey, epi nou pran nou bat li e nou wonfle metan wè ankò, paske li te bat nou, nou bat li, lè nou fin bat li nou wonfle, sa vle di nou bèy kena nou pou nou pati kena nou. Humm. Donk te gen kèk bagay tou ki te fè w tris nan lavi yo? Non sa di bèy ki fèm tris nan. Bèy bèy mwen m pa di bèy bèy ki fèm tris si yon bèy ta fèm tris nan. Bèy petèt se mwen sèl nan lavi a ki te ka prann men m pa bèy an pa pou dam nan. E ou èske ou ka di nou kèk bagay nan lavi yo ou te santi w byen ou te menm bliye ou te di pa gen lanmò ankò sèlman w ap viv. yon moman. Men sa k te fè m nan kè kontan, se lè m ta pral kominye, paske m te wè m ta pral mete bèl rad, m t anvi yo apral fè bèl fèt pou mwen, m kontan men apre fèt, apre fèt, tout moun ak kè sere paske ou konnen pèp ayisyen, se yon je louvri yon je fèmen yo ye nan peyi sa. E ki je pa egzanp nou lekòl hein gen anpil jwèt nou konn fè nan lekòl sitou nan lekòl yo èske nou ka site kèk je kèk bagay ou konn fè nan lekòl kèk jwèt Mwen timoun yo konn ap fè kouri bawon mwen m pa pratike sa paske m toujou renmen jwe oslè E sa sa vle di èske ou ka eksplike nou sa sa vle di jwe oslè kòman nou òganize n nan jwe oslè. Nou ap jwe ou 5, petèt ou ka jwe nou 2, ou ka jwe nou 4. Si ou jwe nou 4, se sosis. Sa vle di m sosis a Makendy, ou menm sosis a. M pa, kòm m pa rekonèt, m pa konnen non yi. Ou ka sosis. Kounye apre sa, n ap jwe. Si m, si m, n ap, si Makendy pèdi, se mwen ki sosis apre Makendy, se mwen k ap jwe. Nou ka jwe konsa. Sa vle di si m genyen, se Makendy ki genyen. Si ou genyen tou, se sosis ou. Si nou jwe nou 2, n ap nou nan tiraj osò. Sa vle di swa ou ban m kal oubyen m ba w. Se konsa nou jwe. Nou jwe ak 4 grenn, yon boulon wòch. M pa konn jwe lòt jwèt ankò. M konn sote kòd. Wi, ban m eksplikasyon jwèt sote kòd la. Lè w sote kòd, se 3 moun. 2 moun ap bat pou w ap sote. W ap bat kòd la epi si w konn antre nan kòd ou antre. Ou antre nan kòd si w pa konn antre nan kòd ou kanpe devan kòd la epi yo bat pou ou sote. E ou Mackendy? Ki jwèt ou konn pratike? Mwen jwèt m konn pratike sa yo di natasyon sa vle di naje. Lè sèlman m konn naje men se lè se lè dlo a pa fon li gon ti jan fon li ka ban m ka santi m ka naje pou m pa trap anba pou m pa frape men m pa jis anba. Li gon jwèt ki rele lago èske w konn jwe lago? Lago? An wi. Men se lago kache. Eksplike nou sa sa vle di lago kache. Lago kache sa vle di m ka sere la, m sere moun nan vini kite kite ki bawon an. Li vini wè m, li pa bezwen menm kenbe m menm, li di m vipri, entèl epi li nonmen non m, li di vipri Makendy. Li pa bezwen menm kenbe m, mèt vre dwèy mwen m ale mèt bouch li, m deja pran bawon an. Men epa nan bay kenbe pray rale rale wi. Ou dim ou konn naje. Yo konn fè lago. Yo konn fè lago tou nan dlo. Wi. Ou konn fè? Wi. Èske ou ka eksplike nou kòman yo konn fè? Al di, lago nan dlo, al di ou ka kanpe la, moun nan ba ou, epi ou plonje, moun nan plonje dèyè dlo li pa li pa ka kenbe ou. Epi ou leve ou lòt kote, ou naje ou leve ou lòt kote, ken vin nan ou ou naje, Ou leve kote sa di, si w pi fò pase moun nan, ou ka fè l bat tout a dlo a, li pa janm kenbe w. Se sèl si si w bouke, epi moun nan ka vini kenbe w. Ok. Nou pa konn jwe jwèt kat tou, jwèt domino? M konn jwe tout sa yo, men sa m plis pratike a se domino. Kòman nou òganize nou? Ap di, on je domino gen 28 bout ladan. Ap di nou, nou konn jwe pa 4. Lè nou jwe pa 4 la, se pa 7. Chak moun trape 7. Men si nou jwe pa 3, nou retire doub lan, epi chak moun trape 9. Men, pi bon bèy la se pa 4 nou renmen jwe, paske se on sèl moun k ap soufri. Ayè, nou mete on kib bèy pensèt, Pou moun nan pran nan figure epi nap jwe men se chen manje chen sa nou trape a se li kap pran bay la. E kòman lè moun nan genyen kòman nou rekonèt lè moun nan genyen e pèdi. Sa vle di petèt domino a bèy domino a gen plizyè pwen ladan li gen yon li gen bout ki gen 9 pwen yo rele li 5 kap li gen ki gen 8 pwen yo rele li doub kap li gen ki pwen ki gen ki gen Sou si se sou tab wap jwe ap vide sou tab kat sou ou lage kat kounye ou pran kat nan moun apre sa sou sou depi ou wap wè si se kat si se kat ou konn se 10 si bòw depi ou gen 10 nan moun ou wap ranmase si se kat la si ou gen 12 ou gen 12 la wap wè 12 atè a wap ranmase mwen se konsa mwen jwe. Hum e ki jwèt nou konn e pa egzanp nou lekòl hein. Se lekòl, etidye, travay. Men fòk nou gen mwayen tou, fòk nou gen lwazi pou n kapab distrè nou. E pa vre? E ki sòt de bagay nou konn pran pou n kapab distrè nou? Gen kèk kote nou, èske pa gen kèk kote ke nou konn ale pou n kapab distrè nou? nan lekòl la. Nan aprè lekòl, lè dimanch, lè wikenn, eksetera. Bagay ou, kòman ou ka, ou ka al gade yon sinema. Gen sinema, gen sinema isi a? Wi, chak dimanch. Èske ou ka eksplike nou sa sa vle di sinema? Sinema se. Sa vle di televizyon, si w gade, si se sou videyo, si sou videyo, mete kasèt, si se sou DVD, tou sou DVD, yo mete CD. Ou ka gade sou sa yo, ou byen yo mete sou chèn, chèn, RTP, TNH, ou ka gade sou sa yo. Isi a m wè yo plis pratike kasèt sou videyo pito. Eww Mackendy. Mwen petèt Hein a vrai dire jou jou m konn soti se samdi Samdi nou fè yon ti mache bèy pwomennen nan mòn apre vin chita bèy fè manje apre nou retounen nèy pwomennen ankò men kwè le dimanch nou mwen m toujou Gen nan tèt mwen de dimanch dimanch lendi lekòl apre louvri m pa janm soti lè sa yo se chita m chita m pran livanm epi lendi maten nou antre resitasyon m fè sa m konnen leson m sa ki te pwomennen dimanch la m pa konnen. Pou n genbe fèt tou. Nou se katolik hein? Wi. Wi. Sa sa vle di katolik? Yon moun ki katolik sa sa vle di? Yon moun ki katolik, se yon moun ki ki konsakre nan Bondye. Katolik yo konn fete? Wi. Ki sen ki nan pawas kote nou mache a? Sent Iv. Sent Iv. Kòman Lè fèt sa yo kòman moun yo konn òganize fèt la menm menm kòman òganizasyon fèt la. Kòman yo kontre jou fèt la sot fèt. Chak kilè. Chak 19 me. Mwen fèt la te byen pase m pa konn pou lòt moun yo. Sa vle di gen moun pou fèt la ta bèl la se tropicana oubyen septan ki ta pou vini la pou yo ta santi l bèl. Epoutan bondye pa sèy mande. Sa vle di tout moun te vin legliz, depi nan lajounen yo fè netwayaj paske ou konnen ap gen vizitè kap vini, yo fè netwayaj, bale, dekore. Pase mwen moun isi a gen tèt ansanm, mwen wè yo bale, dekore, fè anpil. Pou jis kenzi si si nou gade nap wè gen dekorasyon ki la toujou. Se pou fèt la yo te fè tout dekorasyon sa a. Ou te gen anpil lòt moun lòt kote ki te vini nan fèt la. Epi mwen fèt la te byen pase. E ou Mackendy kòman fèt la te ye? M renmen fèt la men e pa bagay m apresye bay adore sen paske Bondye di konsa pou nou pa ko adore imaj taye. Bay vit mwen petèt si fèt la fèt mwen m vin legliz m vin lapriyè m pran ti pati pou nou ti bò legliz la m lapriyè Bondye aprè fèt la m retounen. Men, Ravè di, se pa bare imaj taye m ap doure, men jan moun ap fè a bare imaj taye. Èske Can gen yon seri de epòk, lò soti nan mwa janvye, nou tande janvye rantre, gon epòk ki rive? Ben, sa yo di premye, premye janvye, Depi tan nou fin pran janvye, epi gon lòt bagay apre premye janvye, gon bagay Ki mete pèp la an jwa. Ki konn rive. An premye janvye se. Se pa premye a non, depi w tande nan mwa janvye wa wè fevriye. Yo konn bay vakans, yon ti vakans. Yo konn bay yon ti vakans nan sitou nan fevriye. Mwen, fevriye, mwen ka konnen son sèl fèt. Gon fèt nan 7 fevriye. Se dat sa Ayiti te pran lendepandans. Yo toujou selebre fèt sa a Gonayiv, e m fèt 7 fevriye. Aha! E fè, non, gon lòt fèt ankò, konn gen kanaval, hein? Kanaval. Wè, wè, nou konn, nou konn, nou pa renmen kanaval? Li bèl vre wi. Bèl anpil wi. Enhen, bon, èske w ka pale Mackendy de kanaval? Mwen te tèlè kanaval men menm se yon bèy m renmen anpil men sa vle di m pa imite moun yo k ap fè la men gen lè m konn ale m kanpe m gade men nan zòn kote m ye a jan yo fè la yo fè a di ake bout tanbou bèy po tchwe a bèf ake tanbou ake yon bout bwa tou won yo fouye tou ladan epi yo ranje po tchwe an we li vin sere epi gon son lè w frape bèy la e gon son ki soti klè epi Aprè sa, epi moun yo fè fwèt, lè e pou tire, lè w tire yo tire pou w. Aprè yo konn dekore yo bay ak plizyè ti tak de koulè epi yo mete yon bagay pay anri yo trese li swa disan atè mi yo, yo mete anri yo epi yo deja degise, yo bon, yo fè tout tout yo ta dwe fè. Yo konn chante? Wi. Sa vle di pay kawòt. Pay kawòt, m pa fin kape definisyon an men son, m tande son bann li ye men m toujou tande moun yo di pay kawòt men m pa konnen definisyon an men son bann moun li ye, yon bann yon bann sa vle di yon gwoup moun. Yo konn chante? Èske w ka chante kèk chante, yon ti chante? Fixer kòman moun yo konn òganize yo lè gen lwa vre gen Sa di kò e pa egzanp lè fèt la a di yon yon gwoup pati moun e legliz men yon gwoup pati moun tou se nan vodou an yo rete y ap selebre lwa yo. Wi èske pa konn yo konn pale de bitasyon tou kote moun yo konn fè kèk manje lwa kèk seremoni èske nou pa ka. Nou konn pale de bitasyon men manje yo nou pa konn nou nou pa konn kijan yo prepare manje yo. Men e Romane Noëls. M rele m rele m te piti m toujou tande moun yo ap ap fè maji jimo m konnen m te piti m konn ale m pa se pa depi m konn ale yon kote se m di m konn ale m konn ale m wè yo fon kounya m pap manje manje sa yo ankò kounya m wè bagay sa yo pa bagay pou moun manje. Yo fè kò nou si magri, yo mete fig nan diri ou le ak de kafe, kola, ladan, pou pakèt beny, bagay la, fèy pase yon pakèt pay anvan yo ba w manje. Men lontan m konn manje yo, kounye a m pa m pa manje yo ankò. Ou pa manje yo? Lè m te piti. E, bon, ou konn tande lakay ou. E nan zòn kote w rete a, kòman moun Pòtoprens pale moun konn ap di e kòman moun Pòtoprens yo pale. E pa vre? Wi. Èske w ka ban m e nou ka ban m e kèk pawòl entèpretasyon de moun Pòtoprens? Sa vle di si yon moun sot Okap pou ale Pòtoprens, depi w rive Pòtoprens moun Pòtoprens ap fè l izi bò. Depi w pale devan yo. Sa vle di yo pa pale menm jan ansanm ake nou. Sa vle di moun nan, sa vle di, si w pote yon kin w ap ale nan dlo, di yo ban m kin nan men nan dlo. Yo pa di sa konsa. Yo di ban m bokit la, m pa konn si yo konn di ban m. Banm bokit la pou nal pou mal nan dlo. Banm bokit la pou nal nan dlo. Yo pa di banm banm kin nan mèy nan dlo. Moun isi a se moun moun moun. Nan nò. Moun nan nò se konsa yo pale. Banm bokit la mèy nan dlo. Men moun pòpwens pa pale konsa. Yo di banm bokit la pou mal nan dlo. Sa vle di isi a yo pa menm di bokit menm non. Kin. Sa vle di moun pòpwens se bokit. Lè fini yo toujou gon mòd pale o o pou yo bo. Sa vle di si wap di yon bagay gade madanm nan oh oh pa fèm sa yo toujou pale konsa moun isi a moun nan nò li yo pale jan yo jwenn vay ke vay se sa ki fè depi ale bò wès yo toujou fè rizib pa yo pa pale byen. Konsa yo di wi menm mwen tou mwen sim ta sim ta vin m ta kite nò a m ta vle nan depatman lwès pòtoprens chèfye epi epi mwen sim ta fè sim pa te konn pale fransè nan depatman nò a kan m te rive touswit Se Fransè m t ap pratike nan depatman Lwès la, epi lè konsa, ou wè kou Aken, ou wè kou Ivina wè m, o o, mwen lè sa m ba w grenn mo fransè, lè sa a, ou pa pale fransè a, m pa pale fransè ansanm avè w. Nou pa konn entèprete kèk pawòl, kèk bagay moun Pòtoprens konn di, nou menm nou pa di l konsa. Non. Nou p ap entèprete, nou p ap imite moun, paske Non, sa di, bèy sa a nou pa imite yo. Pase si nou imite yo, nou ka rive, nou rete ak yo bèy la, nou pale menm jan tou. Nou jan zòn nan nou ka pale a. Nou ka bay kèk plis ke yo menm yo pa bay. Moun Nasis pale trennen. Si yo di konsa, y ap desann anba Tibo, yo di w. Map redesann ti ou anba a konsa ou pale. Ou pale trè nen. Sa vle di nou nou pa pale menm jan ansanm ak yo se kouwè moun pòwopwens moun nasis pale trè nen nou li nou moun tibo nou toujou fè rezi ba yo paske yo pale trè nen nou nou pa pale trè nen kouwè moun pòwopwens yo yo yo yo fè rizi ba moun nan nò sa vle di se konsa a. E papa ak manman ou yo pale menm jan ak ke ou? Mwen di ou. Sa pale pi byen. Non, sa a pa ka rive. An nou di, lang lan rele kreyòl. Mwen, mwen mwen moun Pòtoprens pa janm pale Mwen paske lang lan m pale a, se li m ap toujou pran. M pale pi byen anvan se li. Paske se lang an mwen m tire pou li, m pa tire pou kinayo a. Sa vle di yo li, yo li se, sa vle di se menm kreyòl la yo va li. Sa vle di yo, sa vle di nou li lè n ap pale nou lage bouch an nou vaykevay. Si n ap di zye, nou di janm. Sa vle di si n ap di zye nou pa ka pran san nou pou nou di bagay la. Sa vle di nou twouve si nou pran san nou, nou n ap repon twòp tan. Sa vle di moun bò opwen se, sa vle di si yap di yon bagey yo pwan yo pwan tan yo pou yo di sa yap di a pou yo dil byen. Moun isi a li moun nan nò li, sa vle di sa yo di yo bon, yo bagey. Wi e Manouz, manman w pa janm fè deplasman menm, kote li a se la lap toujou rete. Manman m? Uhmm. Li pa janm soti. Li konn al okap. Li konn al ale okap, kote l, konbyen minit li pwan pou al okap? Apman si ale depi bò 9 è nan maten, ka vini bò 4 è, li ka pran w 2 zè d tan. Li pa janm dòmi al fè komès anyen? Non, m pa fè komès. Nan ki klas ou ye? Sizyèm ane. Sizyèm ane. E se ane sètifika? Wi. Wi. Sa sa vle di sètifika? Paske mwen menm se moun andeyò k p ap. Sa se yon. Non, sètifika mwen te ka di dènye klas primè yon moun fè. Epi wè l kite lekòl la, wè l nan lòt lekòl. Mwen vin fè setyèm. Wi, m kite lekòl la. Kisa ou fè? Premyèman, nou pase depi nan preskolè a rive nan sètifika. Lè nou rive nan sètifika a, nou konpoze. Lontan, li te gen twa trimès. Kounye a se 4 4 trimès. Yo konpoze nou an 4 peryòd, epi apre nou fin konpoze 3, nou pou nou sètifika a, nou vin nou fin konpoze 3 apre na nan bak bakaloreya zewo jan nou di jan yo di l la paske se se dènye klas mwen m di mwen m di bakaloreya zewo paske se yon n ap ale sètifika sa di leta ki fè dènye sa pou nou n ale konpoze Nan egzamen ofisyèl, se lèy ki ka ki gen moun ki pi, sa vle di ki gen moun ki gen ki fè pi gwo nòt. Se li moun nan ki fè pi gwo nòt la li loreya. Donk yo konn fè egzamen pou nou leta. Konbyen jou yo konn fè egzamen sa? 2 jou. 2 jou. A di plonbye moun nan ki fè la ol plonbye se se e ak li bay aparèy pou fè distilasyon dè de lo a di dlo a ka yon kote e pou pase ak e fè ou ka ba plizyè moun dlo a. Kisa ki kijan ou aprann fè metye sa? Pa egzanp plonbye. Humm plonbye humm ou ka si yon moun ou konnen moun nan fò ladan ou ka mete w anba zèl a moun nan moun nan aprann plonbye ak bay men men kòm tou m pa piti m poko konnen tout tout zouti pou gen m poko konnen yo menm tout zouti pou gen pou pou pou travay. E ou menm ki ki metye ou ta renmen fè? M ta renmen lèm fini lekòl la pou m ap yon enfimyè men m pa konn pou mwayen a paran yo si yap kapab m pa konnen eska petèt m ka chwazi ke m renmen m ale ladan epoutan kòm m pa gen posibilite m ka aprann yon lòt bagay. Sa wap fè? Sa w ka aprann yon metye, m aprann yon metye. M ap aprann yon bagay ki pi fasil, m wè paran m ap ka jwenn mwayen pi fasil pou yo peye, m wè m ka ale nan kouti. Lè yon moun ale nan kouti ki sa l fè? Ou fè rad pou moun. M nan pote twal la ba w, ou taye, ou koud li pou li, ou pran mezi rèy li. Èske gen yon kote nan abitasyon nan zòn kote n ap viv la, lè yon moun pale kreyòl, li difisil pou w konprann sa l di a? Non, nan pwen ka difisil m konprann. Paske se, se jan moun nan pale a, mwen kwè mwen, si mwa ki ap pale la, nou pa, li pa janm difisil pou nou konprann paske lang a nou pa lou nan kreyòl la. Kwè si pa egzanp, yon moun pa t pale kreyòl, epi li vin, yo vin kòmanse ap montre li pale kreyòl la, epi lè li kòmanse ap aprann li, men lang a lou, si te pale angle. Yon lòt lang, langèy lou nan kreyòl la, petèt li ka pale, nou pa tande, fòyè san glè ap pale nou pa tande, men si te pou nou di Ayisyen, sa pa fèt. Ayè lè y ap pale l, lè n konprann lòt. Kòm talè a, m te mande de blag, m konnen lè nou nan zòn an de a, nou konnen anpil devinèt. Nou konnen tou anpil kont. Nou va nou va di an eske nou te ka rakonte youn. Se te yon kont m te ka bay. Sa vle di me kijan epi mwen mwen k ap bay kont lan m di krik. Moun yo k ap tande la yo di krak. Mwen m bay kont lan m di dlo kanpe. Paske pa gen fèy kaye. Li gen plim, li pa gen fèy kaye. Mwen pa ka bay yon lòt ti istwa, istwa. Mwen. Ok map bay yon istwa. Vwala se te 3 nèg ki te konn ap travay nan yon jaden. Men 3 moun sa yo te 3 bon zanmi. Kounya yon lè pandan yap travay men 3 moun sa yo pa te gen mwayen pou yo te manje se dlo yo tap bat pou yo te fè bè. Sa vle di yo pa te gen mwayen menm. Kounya yon lè yap travay pandan yap travay. Kounye gen youn pandan yap travay nan tè a li jwenn yon ja sa vle di jwenn yon kannari ki gen kòb kounye apre sa lòt 2 yo pa konn kijan pou yo fè pou yo tiye mesye a pou yo pran kòb la kounye gen youn ki kouri li achte yon manje li ranje manje a li ba mesye a ki te gen Ki te ki i ba mesye a ki te gen Jan. Li te gen Jan li, mesye a mouri. Konnya lòt mesye a ale, pandan i vini i sot achte manje a, mesye a pran yon dlo i met yon pwazon ladan. Yap rebèy li tou sa vle di tout vle pou Jan a rete pou yo sèl a ou. Konnya apre sa, apre mesye a mesye a ale i bwè dlo a, dlo a te gen yon pwazon i mouri. Konnya i ret an sèl. Konnya i kontan. Kounye a apre sa, i wè, i wè, i wè Yawe pran Jan a pou li sele. Kounye a apre sa, pandan i kanpe, kounye a i gon lòt moun ki vini. Apre sa, i tande y ap fè yon pakèt diskisyon nan tè a. Apre lè moun nan vini, i di, An, nou gen kannari lajan, se sa ki fè n ap, n ap fè tenten konsa. Kounye a lòt mesye ale, Li tiye mesye a li pwan kannari la jan sa vle di tou le 3 ou ki tap fè ki te ki te jwenn li an yo gen mechanste len tiye lòt pou li youn pa benefisye menm kounya pou sa mesye a pwan jarèy yal ansanm ak li tou le 3 ou ki tap goumen pou jan a sa vle di yo mouri yo pa yo pa yo pa jwi kòb la menm. Sa vle di wè on moun pa dwe, sa vle di si ma gen vizyon pou on bagay, m pa jwenn on bagay, m pa pou gen vizyon pou m di sa, sa se mwen ki te pou jwenn li pou m bay ti ei pou li, si w ti ei pou li gen on lòt moun k apre vin ti yo, sa vle di w p ap benefisye menm. Se lè l kanpe. Ok.